Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksiz zotdir. Mulk ham, hamd ham unikdir va u barcha narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan bu tundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. bu tundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga do'zax hamda qabr azobidan panoh bergin. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allohning mukammal kalimalari bilan yaratganlarning yomonligidan panoh tilayman. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammad. Ey Alloh, nabiyimiz Muhammadga salot va salomlar yog'dirgin. Bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bugun sizlar bilan gaplashadigan gapimiz juda ko'p. savollar, so'raladigan muammolar to'planib qolgan. Inshaalloh Alloh taolodan so'raymizki, mana shu mushkulotlarimizni hammasini Alloh taolo o'zi hal qilib bersin. albatta biz doimiy ravishda iymonlashuv darsimizda Qur'oni Karimga murojaat qilib kelganmiz va Qur'oni Karimga murojaat qilamiz. Xosatan bugun sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz sal e, Mavzusi bitta mavzu lekin oyatlari ko'proq. Alloh taoladan so'raymizki, mana bu oyatlarning haqiqatini bizga Alloh taolo o'zi bildirsin va unga amal qilishni nasib etsin. Albatta Qur'oni Karimni mo'jizasi qiyomat kuniga gacha qolaveradi. Bu mo'jiza shundan iboratki, mu'minlar Qur'oni Karimni ishladilar, ularning iymonlariga iymon qo'shilaveradi va kofir va munofiqlar Qur'onni eshitib, kufrlariga va nifoqlariga kufr va nifoq qo'shilaveradi. Bu Qur'onning mo'jizasi bu. Qur'on muttaqilarga hidoyat bo'lib, ularni hidoyatini ziyoda qilaveradi, kofir va munofiqlarni kufr va nifoqini ziyoda qilib boraveradi. Ya'ni shu Qur'onni eshitgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida eshitib turib kofir bo'lganlar qiyomat kunigacha Qur'onni eshitadi, uni ma'nolarini ham tushunadi, tarjimasini ham biladi, oxiri ham kofir bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidlarida u kishini pand nasihatlarini, ma'vizalarini eshitardi munofiqlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yaxshiroq qiyomat kunigacha Qur'onni ummatiga yetkazadigan ustoz, mufassir, muballigh, murabbiy kelmaydi. Lekin shu masjidda o'tirganlar Abdulloh ibn Ubay ibn Salul boshchiligida munofiq bo'lardi. Bu pand nasihat uni nifoqiga nifoq qo'shar edi. Shuning uchun Alloh taolodan so'raylikki, bu Qur'onni bizni ko'zimiz, quloqimiz, qalbimizni ochsin, bu Qur'on bizni qalbimizga joylasin. Chunki Qur'onning mo'jizasi shu. Inshaalloh biz sizlar bilan o'rganadigan bugungi bitta mavzu bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma payg'ambarlarning sayyidi. Hamma maxluqlarning ichidagi eng afzali. Qiyomat kunida shafaat haqqi birinchi beriladigan zot Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va bu kishining hayoti, bu kishining sirati biz uchun yo'l. Qur'oni Karimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlari ishtirok qilgan va ashablari bilan ishtirok qilgan bir necha g'azvalarni xabari kelgan. Bu g'azvalar Badr g'azvasi, Uhud g'azvasi, Hunayn g'azvasi, Tabuk g'azvasi va <coughs> Xaybar va Ahzob Xandaq g'azvasi. Juda ko'p g'azvalar Qur'oni Karimda xabar kelgan va siratda bor. Biz bugun sizlar bilan Xandaq g'azvasiga Ahzob g'azvasiga to'xtalib o'tmoqchimiz. Albatta bu Ahzob g'azvasi Hijratni 5-yilida Shavvol oyida bo'lib o'tdi. Albatta bu g'azva bir oyga yaqin davom etdi. Bu g'azvani Xandaq deb atalishligidan murod Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Madinadagi 3000 kishidan iborat lashkarlarga qarshi 12000 lashkar Qurayshliklar, G'atafon, Asad va Arab boshlari va Banu Qurayzalardan iborat qo'shin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yo'q qilib tashlashlik, tak tomiri bilan islomni yo'q qilib yuborishlik uchun harakat qilingan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salmon Farsi radhiyallohu anhuni maslahatlari bilan Xandaq kavlashgan Madina atrofiga, Yasribni atrofiga va bu Xandaq 3000 kishiga taqsimlab berilgan. Har 10 kishi 40 zirodan ya'ni 1 ziro 50 sm bo'ladigan bo'lsa, har bir kishiga 2 metrdan to'g'ri kelgan. Ya'ni qarib 6 kilometr xandaq kavlangan. shunday katta xandaqqa olinganki, bundan chavandozlar oti bilan o'ta olmaydigan darajada xandaqqa olingan. Shuning uchun xandaq g'azvasi deb ataladi. Boshqa nomi esa Ahzob g'azvasi deb ataladi. Ya'ni Ahzob, ya'ni ana shu to'planib kelgan islomga qarshi hizblar, guruhlarni jamini ahzob deyiladi. Shuning uchun ham yo ahzob, yo xandaq g'azvasi deb ataladi. Albatta aytib o'tdik, mana bu g'azva islom tarixini 5-hijriy Ramazon oyidan keyingi keladigan Shavvol oyida bo'lib o'tdi. Va bu bir oyga yaqin davom etdi. Bir oy davomida Madina Munawvara, ya'ni Yasrib ismli islom poytaxti ana shu mushriklar tomonidan nima qilindi? Qamal qilib olindi. Va bu islom tarixidagi eng og'ir g'azvalardan biri edi. Va bu g'azvada juda ko'p xiyonatlar bo'lgan edi. Biz inshaalloh mana shu oyatlar bilan mana shu g'azvaga to'xtalib o'tamiz va bu g'azvani o'rganganimizdan so'ngra boshqa mavzularga inshaalloh o'tamiz. Allohumma shrah li sadri va yassir li amri va hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا الله سبحانه وتعالى Ahzob surasining 9-oyatda marhamat qiladiki, ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohni sizlarning ustingizdagi bo'lgan ne'matini bir yodingizga olinglar dedi. Ya'ni bir holatni yodingizga olinglarki, sizlarni atrofingizdan mushriklar o'rab olgan bir vaqtida biz ana shu dushmanlaringizga qarshi shamol va sizlar ko'rmaydigan farishtalardan iborat askarlarimizni jo'natgandagi ne'matimiz yodingizga olinglar dedi. Qiyomat kunigacha keladigan hamma mu'minlarga bu Alloh taoloning minnatiki, qiyomat kunigacha mu'minman Muhammad alayhisalomga ummatman degan kishilar mana bu ne'matni yodlarga olishliklari kerak. Agarchi bu jang bundan 1417 yil oldin bo'lib o'tgan edi. Lekin qiyomat kunigacha mu'minlar ana shu kunda bo'lgan g'azvadagi Allohning yordamini eslarga olishliklari kerak bo'ladi. Va shuning uchun ham bu yerda ey iymon keltirgan mu'minlar Allohni sizlarga bergan buyuk ne'matini bir yodingizga olinglar. Dushman sizlarning atrofingizdan o'rab kelgan vaqtida biz ana shu dushmaningizni qarshisiga qattiq shamol va sizlar ko'rmaydigan farishtalarni yuborgan edik. Va Alloh sizlarning qilib turgan ishlaringizni ko'rib turgan edi. Ya'ni Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining ashablari bilan chiqib xandaq qovlayotganlarini va ularning barcha holatlardan Alloh taolo xabardor edi. Alloh taolo aytayaptiki, Alloh sizlarni qilyotgan har bir ishingizni ko'rib turgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini ashablari bilan bab barobar ishlayotgandilar. Ya'ni Xandaq shunday bir og'ir vaqtida kovlangandiki, shamol, sovuq, ochlik, qattiq ochlik edi. Va mana shu katta xandaqni aytib o'tdik, har bir kishi 2 metrdan to'g'ri keladi. Shu xandaqni hovlab chiqilayotganligini Alloh taolay aytayaptiki, Alloh sizlarni mana bu qilyotgan ishlaringizni ko'rib turgan edi. Alloh taolani shu sahnani, ana shu holatni dushmanni musulmonlarga qarshi Rasululloh sallam boshchiliklardagi sahobalarga qarshi bostirib kelgan holatini bizlarga tasvirlab beradi. Düşmanlaringiz sizlarni ostilaringizdan va ustilaringizdan, ya'ni oldi va orqa tarafingizdan o'rab kelgani. Hamma atrofdan o'rab olgandi. Makka yahudilari Banu Qurayzani kattalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bergan ahdlariga bevafolik qilishdida, ahdlarini buzib xiyonat qilishdida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'karib kelayotgan bu dinlarini yoqati yuborishlik uchun o'zlaridagi hasad tufaylik Abu Sufyon boshchiligidagi Makka mushriklarining oldiga borishdi. Borishgan vaqtida Abu Sufyon va uning atrofidagi mushriklar so'radiki, sizlar yahud ulamolari sizlar biz haqmizmi yoki Muhammad haqmi deyshti. Sallallohu alayhi vasallam. Shunda yahud ulamolari aytdiki, sizlar haqlisizlar deyshti. Sizlar haqq ustasizlar deyshti. Shuning uchun agar sizlar Madinaga bostirib keladigan bo'lsanglar, biz ichida urib beramiz deydi. Shu bilan Muhammadni yo'q qilib tashlaymiz deydi. Sallallohu alayhi vasallam. Va Makka mushriklarni ko'ndirgandan keyin G'atafon, ya'ni Qurayshga o'xshagan katta bir qavm bor edi, ularni oldiga bordi bu yahud ulamolari. Ularni oldiga borib, ularni ham tezlashdi. Izzat sizlarniki ularni ham tezlashdi-da, Quraysh va Qatafon ikkovsi birlashib turib 10 ming lashkar tuzishdi. Yahudiylar va sahrodagi boshqa qavmlar hammasi to'plandida oxirgi xulosani qilishdiki, shu safar jangda nima qilamiz? Muhammadni sallallohu alayhi vasallam o'zini lashkarlari bilan tak tumor bilan sug'urib tashlaymiz deydi. Alloh taolani nima deyapti? Ana shu holatni bizga tasvirlab beryapti. dushmanlaringiz sizga ey musulmonlar eslanglar. Yodingizga olinglar o'sha vaqtniki dushmanlaringiz sizni hamma tarafingizdan, oldingizdan ham, orqangizdan ham nima qilgandi sizlarni qamal qilib o'rab olgan edi. Ana shu holatni bir yodingizga olinglar. Qo'rquv shu darajada bo'lgan ediki, ko'zlar qotib qolgan edi. Harakatdan to'xtab qolgan edi. Jon halqumga kelib qolgan edi qo'rquvdan. shunchalar sovuq, shunchalar ochlik, shunchalar qo'rquvki, hamma atrofdan muhosara qilingan, qamal qilib olingan. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni holatlarini bayon qilib beryaptiki, ko'zlar harakatdan to'xtab qolgan edi. Qalbda turadigan jon halqumga har tomog'i oxirgi hissasiga kelib qolgan edi. Va Alloh haqida turli-turli gumonlarni qila boshladinglar. Mu'minlar yaxshi gumon qilishdi. Allohning bergan va'dasi haq, u bizga yordam beradi deishdi va mu'minlarning safida bo'lgan munofiqlar aytishdiki, kelgusi oyatlarda keladi, Alloh taoloning bergan va'dasi yolg'on ekan deishdi. Shuning uchun Alloh taolay aytayaptiki, "Va tazunnuna billahi zununa" Sizlar Alloh taolo to'g'risida turli-turli yomon gumonlarni qila boshladinglar. Bu ko'pi qalbda kechayotgan narsa Robbil alamin buni xabarini beryapti. Yomon gumon qila boshladi. Gumon aslan odamning ichida bo'ladi. U tiliga kelgandan keyin u gumon gumonlik kuchi yo'qoladi uni. Qattiq bir imtihon kelgan edi. Allah subhanahu va taolo aytadiki, mu'minlar ana shu o'rinda qattiq bir imtihon, ibtilo bilan ibtilo bo'lishdi. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا Ey musulmonlar, munofiqlarni ham aytgan so'zini bir yodingizga olinglar. Munofiqlarni bir aytgan so'zini o'sha paytni bir yodingizga olinglarki, munofiqlar va qalblarida marazlari bo'lgan Alloh taolaga bo'lgan iymonda marazlari bo'lgan kishilar shu so'zni aytishgandiki, Alloh va ve rasuli aytgan narsa puch yolg'on ekan deyshgan edi. Ya'ni nifoq o'zini oshkor qilgan edi u Ya'ni bu jur'atni ki bizga bu Muhammad sallallohu alayhi vasallam Rom Fors mulkini va'da qilgan edi. Biz bugun shunday holatga tushib qoldikki, hojatga borib kela olmaymiz. Bizni shu kungacha bu aldan yurgan ekan bu. Alloh va uni rasulini aytgan sözü yolg'on ekan deshti. Işte. Va bu so'zni aytayotganlardan bittasi Badr kuni musulmonlar bilan birga iştirak qilgan munofiq edi. Ya'ni mana bu gazvesteki g'azvasidagi yapken silsila-silsila voqealar. Mumiller qattiq sinovda bo'lishdi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bab barobar ishlashdi. Munofiqlar qandoq kovlashga ishtirok qilishmadi. Tashqarida turib, masxara qilib o'tirishdi. Bular botil ekanda bular. Agar bu haq payg'ambar bo'lganda o'zini himoya qilish uchun qandoq kovlarmidi deb nima qilishardi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishi bilan bab barobar terga botib ishlayotgan musulmonlar ustidan kulishardi. Va yuqoridagi so'zni aytishgandiki, buni bizga bergan hozirgacha va'dasi hammasi puch yolg'on ekan deyishgan edi. Va id qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا أورة وما هي بأورة إن يريدون إلا فرارا yana bir toifani Muhammad alayhisolatu vasallamga qilgan muomalasini bir yodingizga olinglar ey mu'minlar. O'sha paytni yodingizga olinglar. Bizga aytilyapti, mu'minlarga aytilyapti. U qaysi holatida? Ana shu munofiqlardan, yuqorida qalbida marazi bor munofiqlardan bir toifa Abdullah ibn Ubay ibn Salul boshchiligida shu so'zni aytishgandiki, ey Yasrib ahli, ya'ni ey Madinaliklar, ey ansorlar, sizlar endi bu ro'paralar turgan katta qo'shinga urishlikka toqatingiz yo'q. Beda turib halok bo'lib ketasizlar. Bugun Muhammadni va u bilan birga hijrat qilib kelganlarni tashlab farji'u uylar qaytib ketinglar deydi. O'lib halok bo'lib ketsin bular deydi. Faqat sizlar nima qilinglar? Bugun bu yerda turmanglar, ketinglar deydi. Ya'ni tabliğotni boshlashdi. Bu munofiqlarning qilgan jinoyatlardan bittasi edi. Yuqoridagi Alloh va uning rasuliga aytgan so'zlari edi jur'at qilib. Ikkinchi ishlari nima edi? Musulmonlarning safini kamaytirishlik edi. Shuncha lashkarga toqatini yetadi burishgan sizlarni. Uyingizga qaytib ketinglar. Mana bu avvaldan buni yo'l botil edi. Mana bugun o'zi urishib, o'zi yo'q bo'lib ketadi, halok bo'lib ketadi. Sizlar ey Yasrib ahli nima qilinglar? Uyingizga qaytib ketinglar deyshgan. Va yana ularning boshqa jinoyatlari, ulardan bir toifasi esa payg'ambardan Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan izn so'rashardi. Ijozat so'rashardiki, uyimiz yolg'iz, uyimiz ochiq-sochiq qolgan, atrofi bekitilgan emas. Biror bir dushman borib ularni yoki o'g'irlar biror bir ularga yomonlik qilishdan qo'rqamiz. Shuning uchun ijozat bersangiz uyimizga borsak deydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi guvohlik ki ularini uylari açı sochiq emas. Ularini uylari himayas qolgan emez. Ular fakat ve fakat yuriduna illa firara. Cengden Jangdan qochishyapti xolos. U ishlatilayotgan üslubdegi uyumumuz yalgız, bala şakamımızı qaraydigan hiç kimimiz yok. atrofi açı sochiq kaptı diyen gap yalgan. Allah Alloh taolo ularning munofiqligini yaptı ki, ular fakat bu so'zlari bilan jangdan qochishyapti xolos. Mana bularni holatlari munofiqlar ketib qolishdi. Ba'zilari ijozat so'ramasdan ham ketishdi. Ba'zilari o'zlarini qavmlarining obro'si uchun nima qilishdi kelib turib, bizga ijozat bersang, uyimizda hech kim yo'q, uyimizni hiç kimi yok, ve halen ki hemen Müslümanla çıkkanında. Lekin musulmonlar ichidagi munofiqlar o'zlarining asli basharalarini ukuni ochishgan edi. ولو دخلت <clears throat> عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا yana munofiqlarni Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ular agar Madinada bo'lsa, dushman Madinaga bostirib kiradigan bo'lsa, atroflardan dushman bostirib keladigan bo'lsa, Sonra ularga aytilsa-ki, endi bizni safga o'tinglar, Muhammadga qarshi urushinglar deyilsa, deyilsa, ular hech ikkilanmasdan kofirlarning safiga o'tishadida Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchiliklardagi musulmonlarga qarshi urushishadi. Hech ikkilanishmaydi bunga. Ya'ni bu munofiqlarning asli basharasi bu. Agar Madinaga dushmanlar kirsa-yu aytsa-ki, "Ey sizlar, kelinglar biz safda turinglar, endi Muhammadga qarshi urushinglar" sallallohu alayhi vasallam desa, hech ikkilanmasdan osonlik bilan ular nima qilishadi? Kofirlarning safiga qo'shilib ketishadi dedi Alloh taolo. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ana shu munofiqlar edi-ku. Badr g'azvasidan keyin Badrga ishtirok qilmagandi bular. Badr g'azvasidan keyin musulmonlarga bergan zafarni ko'rib qasam ichib olishgandi. Endi biz birorta jangdan qolmaymiz, har bir jangda urushamiz, orqamizga qaytmaymiz deishgan edi. Alloh taolay aytayaptiki, ular shak shubhasiz Allohga bu jangdan oldin ahd berishgandi-ku. Orqalariga qaytib ketmaslikka, jangdan orqaga chekinmaslikka ular ahd berishgandi-ku. Va albatta ahd Allohga berilgan ahd so'raladi qiyomat kuni. Ular Allohni aldasha olmaydi. o'zlari qasam ichishgandiki, agar bu safar jangga chiqdik, biz chekinmaymiz orqaga. Qasam ichib turib aytishgandiki, albatta biz jang qilamiz deyshgandi. Va lekin yuqoridagi qilyotgan amallar bilan nima qilishdi? Qochishni boshlashdi. Faqat hila bilan. Xotinim kasal, bolam tishi og'riyotgan ekan, palon, bu hammasi nima? Bahona xolos. Qul قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ayting ey Muhammad alayhisalom. Ana shu munofiqlarga aytib qo'ying. Ey munofiqlar, bu qochishlik sizlarga hech qachon foyda qilmaydi. Sizlar o'limdan qochyapsizlar. Mana bu qochish firor sizlarga hargiz hargiz yordam bermaydi. Sizlar agar vafot topishlikdan mana shu maydonda yoki qatl bo'lishlikdan qochyapsizlar, lekin bu qochish sizlarga foyda qilmaydi. Agar qilichchi zarbidan qochadigan bo'lsanglar, albatta ozgina oh, yashaysizlar, xolos Alloh taolo belgilab qo'ygancha. O'lim sizlarni boshqa joyda ham topadi. Ya'ni o'lim degani faqat jang maydonida o'ladi degani emas. Ozgina oh, yashaysizlar xolos. ozgina foydalanasizlar xolos. Bu qochish sizlarga foyda qilmaydi. Agar qilich zarbidan, nayzani zarbidan qochayotgan bo'lsangiz, boshqa o'rinda ham sizlar qatl bo'lasizlar. قل من ذا الذي يأسمكم من in arada bikum su'an سوءا arada bikum بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا Ayting ey Muhammad alayhisalom. Mana o'sha munofiqlarga ayting. Ey munofiqlar, sizlarga agar Alloh taolo bir yomonlikni yoki yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, ha? Sizlarga yomonlikdan murod Ya'ni sizlar uchun yomon ko'ringan sherdek qatl yoki shu qochib ketishligida yo'lda vafot topishinglar, yo jarohatlanishinglar yoki Alloh taolo sizlarga yordam berib sizlarni yashatib qo'yishligi bilan dunyoda ya'ni sizlar mana bu Alloh subhanahu va taoloni yoki yomonlikdan yoki rahmatidan sizlarni kim to'sa oladi? Sizlarga bir yomonlik keladigan bo'lsa yoki yaxshilik keladigan bo'lsa, kim sizlarga himoya bo'la oladi? Yaxshilikdan ham yomonlikdan sizlarni kim himoya qila oladi? Kim man qila oladi? Ayting ey Muhammad alayhisalom ularga. Va ular Allohdan boshqa biror bir vali, do'st va yordamchi topisha olmaydi. Ya'ni ularning ixtiyorlari hammasi Allohning qo'lida. Ularga keladigan yaxshilik ham, yomonlik ham Alloh tarafidan. deb Alloh taolo bu Muhammad alayhisolamga bu so'zni aytib qo'yishligini buyurdi. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا Allah shak shubhasiz ana şu shu munofiqlarning ichidagi o'zlari jihodga chiqmasdan yoki o'zlari jihoddan qochib boshqalarni ya ki chiqmaslik yoki ki qoldirishlikka urinayotganlarni biladi. Allah taniydi ularni. ularini jinoyatlari o'zlari can qilishmaydi. cihat qilishmaydi. Bunga kifoyalanishmaydi. Boshqalarni ham tashviq qilishadiki jangga bormagan deyshadi. Ularning vazifalari nima qilishlik, boshqalarni ham jangdan qoldirishlik. Va mana bu so'zni aytgan kishilarni ham biladi. Ular o'zlarini munofiqlardan iborat birodarlarga aytishgandiki, sizlar biz tarafimizga kelinglar. Ya'ni Muhammadni sallallohu alayhi vasallam tarqilinglar. Biz oldimizga keling. Biz bilan bo'linglar. Ular bilan bo'lsa halok bo'lib ketasizlar. biz bilan birga Madinaga qaytib Madinada turadigan bo'lsani halok bo'lmaysizlar. Halim maylayna. Biz tarafga kelinglar. Shoshilinglar biz tarafga. degan so'zlarni biladi. Va u munofiqlarni yana Alloh taolo bu sifatlarni aytadiki, ular jangga jang maydoniga, urush maydoniga, shiddat maydoniga chiriklar keladi. chiriklar. Ulardan kam bo'ladi. Mu'minlarning safida jang vaqtida munofiqlar kam bo'ladi, ko'p bo'lmaydi. Qalil deyapti Alloh taolo. Qalila. Ozgina xolos ular. Nima uchun? Musulmonlarning ichida fasod tarqatishlik uchun. Nima uchun? Musulmonlarni zaif qilishlik uchun. Nima uchun musulmonlarni qalbiga g'ulg'ula solishlik uchun? Ana keldi, ana bo'ldi, mana bo'ldi, qochaylik falan hamma munofiqlikni ular qiladi. yoki g'alaba vaqtida tushgan g'animatga ulush olishlik uchun. Boshqa narsa emas. Ular urush uchun kelmaydi ular. Musulmonlar safida ikkita maqsadda turadi ular. Bittasi nima qiladi? Musulmonlar ichida fasod qilishlik uchun, tafriqa qilishlik uchun, bir-biriga urushtirishlik uchun, fitna qilishlik uchun yoki g'alaba bo'lib qolgan vaqtda g'animatdan ulush olishlik uchun. Ashihatan alaykum. Munofiqlar sizlarga nisbatan baxil ular. Ya'ni sizlarga keladigan yaxshilikni ko'ra olmaydilar. Shuhha deb baxillikni jamini aytadi. Ya'ni baxillikni jami bor. Misol uchun yaxshilik xoir deb ataladigan bo'lsa, yaxshilikni jami, hamma yaxshilikni o'ziga jamlasa birrun deb ataladi. Baxillik baxillik. Misol uchun bir narsa ber desam bermaydi. Bu moldagi baxillik. Shuhha umumiy baxillik. Hatto bir og'iz shirin so'zini aytmaydi sizga. Shu payt poylab turadi, shu zaharni sotib oladi. ashihatan alaykum. Ya'ni sizlarni ustunidan ularga juda ham baxil. Sizlarga yaxshilik kelishini xohlamaydilar.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 sizga Muhammad alayhisalom qarab turishadi, ko'zlari ichida aylanaveradi. U yoqqa qarab, bu yoqqa qarab ko'zlari aylanaveradi. Bu munofiqlik alomati bu. Xuddiki o'lim uni o'rab olganini singarin sizga qarab turadi. O'lim kelyapti unga. Ko'z aylanaveradi shu sizga qarab. Mana bu Alloh taolo mu'minlar bilishlar kerak bo'lgan sifatlarni bayon qilyapti. Xo'p, Ana endi ana shu qo'rquv ketib qolsa-chi? Qo'rquv ketgan vaqtida ana endi zaharlik tillari bilan nima qilishadi? Sizlarga azor berishni boshlashadi. Avval amallari bilan azor berishayotgan. Endi qo'rquv ketdi, endi ular sher bo'ladi endi ular. Ular qahramon bo'ladi endi. Hali bizda maqol bor-ku, nima deydi? O'roqda yo'q, boshoqda yo'q, xirmonda hozir. Hech ishtiroq qilmas u. Lekin endi natija olinayotgan paytda ko'rasiz, tilam qarich hammaga azor beradi. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, ashihatan alal khayr. Ular sizlarga yaxshilik kelishini xohlashmaydi. Unga baxillik qilishadi. Sizlarga musibat kelganda, yomonlik kelganda ular sizlar bilan birga emas edi. Ha, qochib ketgandi. Ana endi sizlarga yaxshilik kelib, g'animat, g'alaba kelsa, endi darhol ular nima qilyapti endi? kiyib turib tili bilan azob beryapti. Ham alomat qiladi. Mana bu gapni aytuvdi, sizlar qilmadinglar. Mana battar bo'linglar, unaqa edi, bunaqa edi. Mana siz jarohatlanib, sizga kim aytuvdi chiqing jangga deb. Tili endi ularni endi amali azob bergan bo'lsa, endi tili bilan azob beradi. Mana bu munofiqlarni basharalar. Alloh taolani nima deyapti? Ana o'shalar iymonsizlardir deyapti. Ular iymon keltirgan emas. namoz o'qiydi sizlar bilan birga. Mo'minman deydi. Mo'minni ham aslisiman men deydi. O'zini musulmonlar ichida eng pokiza deb biladi. Odamlarga o'zini aqlli ko'rsatadi. Tinchlik bo'lib turgan vaqtida hamma ishlar uni qo'lida. Mashinalarni u minayapkan. Gapni ham katta-katta u gapiryapkan. Ha? Ko'rgan odam o'ylaydiki, mana shu yaramas bo'lsa kerak shu dunyodagi eng yaxshi musulmon deb o'ylaydi. Lekin jang vaqtida endi ular asl basharasini ko'rsatadi. Alloh taolo o'zi guvohlikka beryaptiki, ulaika lam yu'minu. Ular iymon keltirishmagan, ular mu'min emas ular. Va Alloh ularni amallarini hammasini habada qilib tashagan. Namoz o'qishgan bo'lsin, boshqa ibodatlarni qilishgan bo'lsa Alloh taolo ularni hamma amalini habada qilib tashagan. Habada qiladi emas. Fa ahbatalloh. Alloh o'tgan zamon fe'li bilan, mozi fe'li bilan ularni amalini habada qilib tashagan ular. Va ularni amalini yo'q qilib yuborishi Alloh uchun osondir. Yana aytib o'tdik. Abdullah ibn Ubay ibn Salul Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Uhud g'azvasidan oldin o'zining nifoqligini oshkor qilishdan oldin har jumada Rasululloh sallam minbarga shunda chiqib o'rnidan turishlari bilan o'rnidan turardi. Bu ansorlarning kattasidan bu munofiq. Voy qavm. Bu kishini bilasizlarmi kim bu kishi? Bu kishi Allohning haqq elchisi. Bu kishini Alloh taolo bizga ne'mat qilib yuborgan. Bu kishiga iymon keltiringlar. Bu kishiga itoat qilinglar. bu kishini hurmatini qilinglar, bu kishiga yordam beringlar. Shundoq gaplarni gapirardi. Chunki tili uzun bo'ladi ular. Tili o'tkir bo'ladi. Uncha buncha mu'minlarning gapini topib gapira olmaydi. Hamma hayron bo'lib, "Oho, buncha insofga kirib qopti bu." Buncha yaxshi musulmon ekan bu. Lekin Uhud kuni nima qildi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Yarim yo'ldan 3 dan 1 qo'shinlarni orqaga qaytarib ketdi. Yana Uhud g'azovasidan keyin chiqib turib gapirmoqchi bo'ladi-ki, qavmlar o'tkazib qo'ydi. O'tir munofiq dedi. Sen hozir kungacha biz aldab yurgan ekansan. Hop. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in ya'ti al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'alun yas'alun an anba'ikum ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا Yana munofiqlarning boshqa sifati Alloh subhanahu va taolo ana endi u Ahzob g'azvasini Xandaq qazmasi aytib o'tdik, bir oyga yaqin davom qildi. Bir oydan keyin Alloh subhanahu va taolo jangsiz shuncha qo'shinni mag'lub qildi. mingta maloikadan iborat qo'shinni yubordi. Bular jang uchun emas, ularni qalbiga qo'rquv solib qochirishlik uchun yuborgan edi. Jangsiz bu jang g'azva tugadi. Ular qaytib ketdi emas o'zini uyiga. Lekin haligi munofiqlar nima deyshadi? Xandaqqa kelganlar ketgan emas deyshadi. Ha musulmonlar xursand, g'alaba bo'ldi deb Madina qarshi ular aytadiki, yo ular qaytib ketgan emas, ular turibdi Madinaning tashqarisida. Ya'ni ishonmaydi. Alloh taolay aytadiki, agar yana bir bor ahzob keladigan bo'lsa Madinaga, ey Muhammad alayhisalom, ana shu munofiqlar Madinada qolishlikka hargiz rozi bo'lishmaydi ikkinchi bor. Endi. Endi ular sahrodagi arabiylar bilan, sahroda yashaydigan ko'chmanchi arabiylar bilan birga bo'lib sizlarning haqinardagi xabarni ishchiligini juda ham yaxshi ko'rishadi. Uzoqdan turib, nima bo'ldi bularga? Ha, urilibdi bular. Ha, bular yanchilibdi bular. Ha, Abu Sufyon g'alaba qildi. degan sizlar to'g'rinadagi sizlarga yetgan shikastni rohatlanib, yavaddu, sevinib, xursand bo'lish ishlikni olishadi. Bu munofiqlar sifatidir. Sizlar bilan birga olmaydi bular. Ikkinchi safar agar ahzob mushriklar sizlarga hujum qilib keladigan bo'lsa, yavaddu law annahum baduna fil a'rab. O'sha sahroda arobiylar bilan birga turishini olishadi. Va sizlar haqingizda xabarlanib, Endi hozirgi telefon bilan ishladi, u vaqtda telefon bo'lmagan. Keladigan tuyalar ustidagi ko'chmas nima bo'pti? Ha, urilibdi. Ha, mana musulmonlar aytuvdik biz. Mag'lub bo'la, bo'pti mana mag'lub. Gaplarni ko'pirib turib, ha bular ishtasi ikkitasi shahid bo'lgan bo'lsa, 200 ta shahid bo'pti ular. deb turib nima qiladi? Sizlarni haqinadagi shum xabarlarni eshitib tarqatishni yaxshi ko'radilar. Agar ular sizlarning ichingizda bo'lganda ham urushmasdi ular. Siran safinada turib ular jang qilmasdi ular. Illa qalila. Ozchilik ular. Kim urushar. Yana yuqoridagi maqsad uchun nima? Sizlarni ichingizda fitna qilishlik uchun, sizlarni safinani zaiflashtirishlik uchun va sizlarga mabodo g'alaba kelib qoladigan bo'lsa, g'animatga sherik bo'lish uchun boshqa narsa uchun emas. Xo'p. Mana bu Xandaq deb o'ylayotgan gap. Xo'p, mana bu g'azvada juda-juda ajib voqealar bo'ldi. Inshaalloh bir ikkita oyat bor, o'rganamiz, shu bilan kifoyalanamiz. Xandaq qolanyapti. Ochlik bor. Juda qattiq sovuq shamol, qattiq sovuq kelgan. Kechasi ham qop qorong'i zulmat, sovuq. Sahobalarda shunaqangi ochlik, kuchlik, og'ir chidolmasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya kelishdi, ya Rasululloh. olmayan biz deydi. Shu ochlikdan, ya'ni ochlikka agar muzdak tosh qo'yilsa, ancha odam bosib turar ekan. Bizni boshimizdan o'tmagan bo'lsa kerak. Va ochlikni zo'ridan egilib ketishardi. Hamma sahobalar bitidan toshni shunday qonlarga bog'lashdiki, dushmanni oldida siyosatimiz ketmasin, bukilib ketmaylik dedi. Ham ochlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib shikoyat qilishdi Rasululloh. Ochlik qiynavordi. toshlarni ko'zatish yo'q, Rasululloh sallallohu muborak qorinlarini ossalar, ikkita toshni uch taraflarga qo'ygan ekanlar. Allohni buyuk habibi ochlikni zo'ridan ikkita tosh qo'ygan ekanlar. Bu ajib-ajib mo'jizalar bo'ldi. Rasululloh sallam taraflardan shu mo'jizalardan bittasi Xandaqga olinayotganda juda katta tosh chiqib qoldi. Sahobalar zo'r yetmaydi. Hamma pahlavon sahobalar bor. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilar kelishdida aytishdiki ki, rasululloh shu toshni eplolmayapmiz o'zlari keldilarda nimani oldilar kirkini oldilarda bir urdilar toshdan 3 bir bo'lak bo'linib chiqdi allohu akbar dedilar sahobalar hayron bo'ldi ya rasululloh nima bo'ldi alloh men ummatimga Rum Fors mulkini berdi. Ikkinchi bor bismillah deb urgandilar, toshni 3 3 ikkinchisi bo'linib chiqdi. Allohu akbar dedi. Ya Rasululloh nima bo'ldi deganda Rumni mulkini ham. Boshqa rivoyatda Mag'rib va Mashriqqa hammasini Alloh taolo kalitini ummat menga berdi dedilar. Mozi siyg'asi bilan aytdilarki, berdi Alloh taolo. 3-chi bor urganlarda tosh maydalanib ketdi. Aytdilar Allohu akbar dedilar. Yamanni mulkini, Sanonni darvozalarini ko'rib turibman dedilar. Farsi podshosini saroydagi anvo ayvonini ko'rib turibman dedilar. hamma mu'minlar buni tasdiqlashdi. Munofiqlar yana kuldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana qarang. Qondiga tosh bog'lab olgan, hojatga bora olmaydi. G'arb va sharq mulkini va'da qilyapti. Mu'minlar buni tasdiqlashdi. Abu Hurayra aytadilar-ki, "Mani jonim uzotni qo'libida bo'lgan zotga qasamki, qiyomat kunigacha qaysi bir qishloqni mu'minlar fath qiladigan bo'lsa, buni va'dasini Alloh taolo Xandaq g'azvasi kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va'da bergan dedilar. G'arbu sharq. Shuning uchun aytadilarki, qiyomat kunigacha albatta g'arbu sharq mukammal musulmonlar qo'liga o'tish kerak. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zini habibiga eng og'ir lahzalarda Xandaq kuni va'da qilgan edi. Xo'p, Bu jangda bo'lgan muhim ishlardan bittasi G'atafondan bo'lgan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keldi. Ya'ni shu jangdagi asosiy katta ulush G'atafonda edi. 6000 askari bor. Ya Rasululloh dedi sallallohu alayhi vasallam, men dedi mu'minligimni G'atafon bilmaydi dedi. Shu menga ijozat bersangiz, men bir bilan bir-biriga urishtiraman dedi. Nuaym ibn Mas'ud G'atafondan ekan bu kishi. Bu kishi nima qildi? Rasululloh sallam buni ijoratini oldi. Rasululloh sallam shu yerda shu hadisni aytdilarki, "Al-harbu xid'atun" dedilar. Harb jang hiyla dedilar, qiling shu ishni dedilar. Bu kishi ketdi-da, to'g'ri bordi. Banu Qurayzaga kelib aytdiki, "Sizlar men taniysizlar, obro'li kishi edi. Sizlar uyini ham, joyini ham bu ham, bu Qurayshliklar ham ertaga mabodo sal og'ir kun kelmasa qochib ketadi. Sizlarni tashlab ketadi. Men sizlarga yaxshi nasihat qiluvchiman. Sizlar oqibatini o'ylab gapiryapman. Agar sizlar jangga kirmoqchi bo'lsangiz, avval Quraysh va Qatafonni katta-katta sayyidlardan nishtasini zamonatga olinglar. Oldingizda tursin. Shunda ular qochib ketmaydi jangdan. Shu meni fikrim. Ular Badr kuni ham qochib ketgan, yana qochib ketaverdi. Rosa hayla qildi bu kishi. makr hida qildi. Yahudilar aytdiki, yaxshi fikr bu dedi. Biz bola chaqamiz ham, uyimiz ham shu Madinada, mabodo ular bizga xiyonat qilib qochib ketadigan bo'lsa, shuna qilishimiz kerak dedi. Buni oldan chiqib Abu Sufyon oldiga bordi bu kishi. Va Abu Sufyon dedi, men sizlarning Bir narsa meni oldimga xabar keldi, shuni sizlarga yetkazib qo'ymasam, sizlar meni ustimda haqqinglar bor dedi. Faqat shuni sir saqlasangiz. Va'da berasam da Abu Sufyon va'da beraman. sizlarga va'dalashgan yahudiylar Madina yahudilari va'dasini buzdi dedi. Muhammadga sallallohu alayhi vasallam odam yubordi dedi. Biz tavba qildik, biz noto'g'ri qildik, senga qarshi odam to'plab kelib, shunga biz yaqinda senga shu Qurayshliklarni katta-kattasini ushlab beramiz, qatl qilasan. Shunda dedi, kim biz sen bilan birga hujum qilamiz yoki yo'q qilamiz. Mana shu gapni eshitdim, lekin sir saqlasangiz sizlarga shuni aytaman. Ishonmasangiz bir sinab ko'ring. Abu Sufyan oldidan chiqdi-da Qatafon oldiga. Qatafon oldi bu kishi obro'li kishi edi. Aytdi, "Men taniysizlar, men sizlarni ininaman, yaxshi ko'raman sizlarni. Sizlarga yahudiylar xiyonat qildi. Bergan sizlarga va'dasini buzdi ular. Sizlardan yaqinda sizlarning ulug'laringizdan bir nechasini so'raydi." So'raydi dedi, sizlarni so'rab oborib turib Muhammad sallallohu alayhi vasallam topshiradi. Tamom, ishonchsizlik uyg'andimi? KGB o'shadan boshlangan taqsimda. KGB ham qila olmaydi u ish. Ishonchsizlik paydo bo'ldi. Turishdi, turishdi bir necha sovuq, qattiq sovuq kelishdi yahudilarni oldiga. Endi ularni imtihon qilish kerakdi. ana quraysa hujum qilaylik, sizlar ichkarda urib beringlar bularni. Aytishdi bu shanba, biz shanba kuni urushmaymiz dedi. Voy shanba desan falon desa urushaylik. Ya urushdan oldin bitta shartimiz bor sizlarga. Nishta ulug'laringizdan berasizlar bizga, oldimizda turish kerak. haligi avvalgi bilan hiyla bo'ldi. Ehe, falonchi bizga aytgan gap to'g'ri chiqdi-ku bu. Hozir bizni ishda kattamiz oladida. Shu bilan bitta kishi 12 ming lashkari tirqiratib yubordi Allohning izni bilan. Hiylani qarang. Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablariga chiqib turib aytdilarki, kim dushmanning ichiga borib xabar olib keladi dedilar. evaziga jannatda men bilan birga bo'ladi dedilar. Boradi, qaytadi salomat dedilar. Garantiyasi bor. Zamonati bor. Hech kim undan qimillamadi. Hamma ulug' sahobalar hech kim undan qimillamadi. 3 ta narsa. Ochlik, shiddatli qo'rquv, sovuq holdan toydirib qo'yadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallam bir necha bor aytdilar bu so'zni. hech kim o'rnidan tura olmadi. Mana shu 3 ta narsa bizni o'tkazib qo'ygan dedilar. Shunda Rasululloh sallam Huzafata Yamoniga, "Ya Huzayfa o'rningdan tur" dedilar. Huzafata Yamon turing o'rnidan. O'rnidan turdilar. Qalblarga shunday qo'llarini qo'yib turib, "Ey Alloh, buni sobit qadam qilgin" dedilar. Borasiz, dushmanga Robbimiz nima muomala qilganini ko'rib xabarni olib kelasiz, boshqa ish qilmaysiz. Faqat ko'rasiz ko'zingiz bilan. Faqat xabarni hech kimga aytmas, to'g'ri kelib menga aytasiz dedilar. Bu kishi bordilar. Aytadilarki, men to'g'ri Abu buni chodirga kirib bordim. Qorong'i shamol qozonlarni uchirib ketyapkan. Kirdida Abu Sufyon ko'p ziyrak odam edi. Mabodo oranida birorta Muhammadni sallallohu alayhi vasallam josus bo'lmasa dedi. Bir atrofiga qarab qo'ynadi. Shunda bu kishi shatta o'ng tarafdagi odamga kimsan dedi. O'ng tarafdagi kishi Muaviya edi, Abu Sufyonning o'g'li edi. Muaviyaman dedi. Chap tarafdagi kimsan dedi. Amr ibn Osman. Shu bilan Shunda Abu Sufyon turayotdi-ki, qavm dedi. Bizni bu yergacha yetalab kelgan yahudilar bizga xiyonat qildi. Bizni ulug'larimizni Muhammadga taslim qilmoqchi ishkilik. Mana ko'ryapsizlar, endi biz toqatimiz yo'q. Mana qozonlarimiz uchib ketyapti, qaymalarimiz uchib ketyapti. Men ketyapman Makkaga dedi. markabiga mindida, markabiga minayotgan vaqtda Muzaffar aytadilarki, men shunaqangi yaqin turibmanki, bitta kamon bilan masalasini hal qilaman. Lekin Rasululloh sallam aytgandilarki, faqat xabar olib kelasan degan. Qaytib keldilar, Rasululloh sallamga xabar qildilar. Rasululloh sallam namoz o'qib turgandilar. Rasululloh sallam xursand bo'ldilar-da Madinaga qaytdilar. 58 <clears throat> ga kirgandilar o'shanda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo ana shu yoshlarida mana shuncha qattiq imtihonlar bilan imtihon qildi. Va Rasululloh sallam mana shu g'azvada bir so'z aytdilarki, endi mushriklar bizga g'azva qilib kela olmaydi dedilar. Biz g'azva qilib boramiz. Ulamolar aytishadiki, qaysi bir ummatga ana shunday shiddatli imtihon kelgan bo'lsa, bu imtihondan keyin ummat faqat oldiga g'alaba qilib boradi deyshadilar. Chunki sodiqlar bilan koziblar ajragan. Muxlis bilan munofiq ajraganda saf pokiza bo'lgan. Allohning lashkarlari tozalangan. Chunki unaqangi shiddatda mana aytdik, hamma mu'minlar ham ajradi. Mana shu mu'minlardan Alloh taolo yuqorida munofiqlar u so'zda aytganda, mu'minlar nima deydi? Alloh taolo aytadiki, vaqtiki mu'minlar Muhammad alayhisolatu vasallamga iymon keltirgan sahobiylar Ahzobni ko'rishgan vaqtida shuncha lashkar atroflardan o'rab kelayotganini ko'rishgan vaqtida nima deydi? Mana shu Alloh va uning rasulini va'da qilgan narsa shu deydi. Xursand bo'lishdi. Chunki aytishgandiki, biz avvalam eshitgandik, Alloh taolo qattiq imtihon qiladi, qattiq sinaydi degan so'zni eshitgandik. Mana so'zni amalni ko'ryapmiz. Eshitgan so'zimizni amaliy holatda ko'ryapmiz. Va aytishdiki, va sadaqallohu va rasul. Munofiqlarning gapini bar aksini aytishdi. Allah va uning rasuli o'zini va'dasiga sodiq bo'ldi. Nima edi? Qattiq imtihondan keyin g'alaba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'da qilgan edi. Alloh va'da qilgan edi. Aytishdiki, bu so'zga shak shubha yo'q deydi. Bu dushmanni ko'pligi ularni iymonlariga iymon va Allohga va uning rasuliga bo'lgan taslimni ko'paytirdi xolos. Haligi yuqoridagi va tazunnuna billahi zununa sizlar Alloh to'g'risida har xil gumon qila boshladingiz deganda munofiqlar nima deydi? Alloh va uning rasuli va'da qilgan narsa yolg'on ekan deydi munofiqlar. Mu'minlar nima deydi? Mana shu, mana shu biz kutgan narsa. Alloh va uning rasuli va'da qilgan narsa shu edi. Qattiq mashaqqatdan keyingi g'alaba. Demak, islom davlati, islom xilofati shunaqa quriladi. Boshqacha qurilmaydi. usvatun hasana shu. <coughs> Yaxshi divanlarda yotib olib, kreslada o'tirib olib, konditsioner ham ishlab tursa, ventilyator ham ustida ishlab tursa, mobil telefonlar qo'lida bo'lsa, islom quradimi ular? Ular islom qurmaydi ular. Shuning uchun Abdulla Izom shahid nima deydi? Bu fikrda, bu xon fikrda yurgan kishilar boshqa vodiyda yuribdi, Muhammad alayhisalom dinlari boshqa vodiyda yuribdi. Ular dinni haqiqatan tushunmagan kishilar. Bu yo'l. Bu yo'l, lekin sapni tozalanishligi muhim. Mana bu oyatdan biz hammamiz o'zimizni agar mabodo o'tganda qilgan xatoimiz bo'lsa, noto'g'ri so'zlar gapirib qo'ygan bo'lsa, noto'g'ri niyatli kelib qo'ygan Allohga tavba qilaylik birodarlar. Bu munofiqlik alomati bu. Bu munofiqlik alomati. Mu'min munofiqqa na so'zida, na amalida, na yurishida, na turishida o'xshamaslik kerak. haqiqiy mo'min bo'lish qiyin ekan demak. Tikitib qoladi u haligi qozondagi cho'michga chiqadi. Va eng muhim narsa Alloh taolodan so'raylikki, Rasululloh sallam aytdilarki, dushmanga yo'liqishlikni tamanno qilmanglar dedilar. Dushmanga ro'bara bo'lishini orzu qilmanglar dedilar. Mabodo yo'liqib qoladigan bo'lsa, sobit qadam turing. Ya'ni jang oson narsa emas, ko'rdinglar vaziylar, jang oson emas. Jang juda shiddatli bo'ladi. Magaram Alloh taolo nasib qilgan kishilarga ishtima emas bu. Muncha-muncha odam soch oqarib ketadi. Iymoniy quvvat bo'lmasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Qur'onlarini birinchi bo'lib mushriklarga Abdullah ibn Mas'ud yetkizgandilar. Abdullah ibn Mas'ud daraxtga chiqsalar, oyoqlari shunaqangi og'riq edi-ki, yog'ochga o'xshardi. Og'riq edilar. Hamma kulardi shuni. Shu kishi birinchi chiqib turib Makka mushriklarga o'qib berdilar. Urib yuzib tashlashdi shuni, hamma yoqlari qanab ko'tarib olib kelishdi. Keyin birda ikkitalar malomat qilishdiki, sizga kim qo'yadi bu chiqib Qur'on o'qib berishlikka bu? Biz aytmaganmiz chiqmang dedi. Tuzalay dedilar, ertaga yana chiqib o'qib beraman. Iymonning kuchi bu. Mana unchalik emas, mana be, ishlamasa ishlamasak jangda. Kam ekan unchalik emas. Mana qalb degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir parcha go'sht kuchi ishlar ekan edi. Rembolar ko'rdi uni, hamma yo'q rembo. Bilatasi ish yo'q. Muhimi yo'l shunaqa. Yo'l mana ketadi. Buni Rasululloh alayhi vasallam chizib berganlar, hayotda ko'rsatib berganlar. Kimki Muhammad alayhisalom shafaatini xolasa, o'sha kishiga haqiqiy ummat bo'laman desa, jihad qiladi, jihad qiladi, jihad qiladi. Boshqa yo'l yo'q. Ta'lim bilan, kitob yozish bilan, odamlarga tabliq qilishlik bilan din tarqaganda Muhammad alayhisalom bitta namuna ko'rsatib qo'yardilar. Bormi qiyomat kunigacha Muhammad alayhisalomdan olimroq kishi? Bormi qiyomat kunigacha Muhammad alayhisalomdan murabbiyroq kishi? Bormi Muhammad Muhammed yaxshiroq tabliq qiladigan bormi? Bormi? Yo'q. Javob bering-a, bormi? Yo'q. Ha, yo'q. Muhammad alayhisalom madrasalar unaqa shogird chiqargan emas. Muhammad Aleyhisselam mı? da'vat ham qilgan, ilm ham o'qigan, jihod ham qilgan. Ana bu Muhammad alayhisalom madrasalari. U kishida badallarga zirova kirmasin. Bir joylari bir tilinmasin ham. Hamma boshda ko'taryursin. Taqsir, taqsir, taqsir, taqsir. Bo'ldi taqsir düşeydi. Muhammad alayhisalom yo'llarga tushaydi. ki. Yakşı yakşı yaxshi-yaxshi o mantila ki. Cengen çıkıyor chiqyapsizlar bu. Bir aybetingiz tilinsin, ayağınız yaradanımız yuzingizga bir qilish nima o'ylovcharingiz bor siz Muhammad alayhisalom? Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasi shu avlod ko'rar.